Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. Мінску настае лета. І хоць за мінулы год тут правялі цэлую кампанію вырубкі старых дрэваў, горад усё адно літаральна схаваўся ў зеляніну. Усё цяжэй робіцца яго ахапіць, перамяніць, скарыць. вялікі горад. Птушынае шматгалосе перабівае шум машын, пахі прыроды глушаць смурод ліцеек, якія застылі ў даўно непрацоўным стане і нагадваюць творы індустрыйнага мастацтва. У Менску такой парою становіцца болей менску. Чым менш прыкметная дзейнасць чалавека, тым больш жывых вобразаў роднага гораду. Колькі сябе памятаю заўсёды было так паміж горадам і ягонымі насельнікамі існавала глыбокая ўнутраная супярэчнасць, нават болей. Горад і насельнікі жылі і жывуць без сутыкнення ў розных плоскасцях, як мінакі на вуліцы, якія праходзяць адзін каля аднога, бачаць адзін аднога, але ніколі не пазнаёмяцца і не адчуюць у гэтым патрэбы. У кожнага сваё жыццё дзе б не даводзілася бываць у свеце паўсюль буйныя гарады ўражвалі не толькі сваім абліччам але і спецыфічнай дзейнасцю чалавека у москве і лёндане вільні і варшаве у вашынгтоне і будапеште з задавальненнем адзначалася горад будуецца харашэе абнаўляецца у менску наадварот захапляе запусценне і буйства дзікай прыроды у бо ўсё, што не робіць чалавек, недарэчнае і безгустоўнае. За рэдкімі, вядома, выключэннямі. Мабыць, апошнім гарманічным укладам насельнікаў у аблічча горада стала збудаванне сталінскага праспекту па вайне. Пасля ўсё, што не рабілі тут людзі, вытыркалася сваёй нетутэйшасцю, пакуль праз 20-30 гадоў не засвойвалася, не акаймоўвалася прыродай і не набіралася памяццю чарговага пакалення, якое тут вырастала. Гэтак адбылося з хрушчоўкамі і некалі адбудзецца з серабранкай або малінаўкай. Пакуль жа шматлікія малінаўкі ў народзе справядліва называюць джунглямі, нібы падкрэсліваючы іхную экзатычнасць. пачатку становіцца болей, бо гаспадары відавочна не разумеюць і не адчуваюць гораду. Я б нават не назваў іх гаспадарамі, яны карыстальнікі. Мэр горада прыезджы расеец Ярмошын наўрад ці разглядае сябе тут у ролі акупанта, бо гэта запатрабавала б ад яго лішніх затратаў душэўнай энергіі, паставіла б перад ім каласальныя задачы, у кожным разе творчыя скажем, ператварэнне Менску паводле стандартаў расійскага губернскага цэнтру. У штосьці накшталт курску або варонежу. Але на такое бракуе не толькі ўнутранага поклічу, але і сродкаў. Наўрад ці ставіць ён даручаны яму горад у шэраг звільняй кішынёвам або тбілісі, тым больш з варшавай прагай ці будапештам заходняя арыентацыя не прымаецца і не ўхваляецца на ўзроўні дзяржаўнай палітыкі. Масква, абіраная ў якасці арыенціру яшчэ за машэравым, не можа сёння быць узорам для сталіцы краіны рынкавага сацыялізму, бо там свой капіталізм. Урэшце пытанне пра тое, ці любіць ярмошын Менск гучыць гэтаксама недарэчна, як пытанне ці любіць Лукашенко Беларусь не любіць і не не любіць карыстаецца даўні аматар менскай архітэктуры Сергей харэўскі падсумоўвае змены якія апошнім часам адбыліся на гарадскім фасадзе беларускія архітэктары ўсё яшчэ паразітуюць на тым што было запачаткавана шмат гадоў таму з паруды запраектаваныя паўтара десяткі гадоў назад все яшчэ дабудоўваюцца аэрапорт Менск-2, палац рэспублікі, чыгуначны вакзал. З гэтымі даўгабудамі скрозь гады пераносіцца ў наш час і колішнія густы ды ўяўленні. Напрыклад, пра самы вялікі вакзал у ССР. Такі ён будуецца, хоць няма ўжо таго ССР і пасажырапатокі даўно не тыя. Аўтар праекту Віктор Крамарэнка з таварышамі. Знаёмы падыход, як і два дзегоддзя таму, а не каліва сумневу в сваёй рацыі. Гэта бадай самая адметная рыса сучаснай беларускай архітэктуры. Ніякіх ваганняў. Трэба, напрыклад, прыстасаваць пад офіс старасветскі будынак, што на пляцы мяснікова. Няма праблем. Злучаюцца два будынкі, выломваецца сярэдзіна, надбудоўваюцца паверхі, гатова. Праўда, у цэнтры поле для падобнай дзейнасці ўжо малое. У ход пайшлі рэшткі ракаўскае прадмесця якое стала палігонам для постмадэрністаў. Вось зруйнавалі пару ацалелых камянічак на замкавай вуліцы, каб загрувасціць квартал сваім эксперыментам. Гэта творчасць майстэрні спадара Грэчына. Праектуючы десяткі асабнякоў у ваколіцах Менску, майстэрня буду іх у выглядзе замкаў і палацаў пад старыну. Бо тут трэба падладжвацца пад замовы кліентам. А вось калі справа даходзіць да сапраўднае старасведчыны, тут варварству няма межаў. Зрэшты, і замкі грэчына у менскіх ваколіцах гледзяцца па-варварску на тле дабітыя прыроды сялянскіх хатаў. Некаторыя імкнуцца ўсё абгрунтаваць, як, напрыклад, архітэктар Тарноўскі, які ў сааўтарстве будуе гатэльны комплекс на вуліцы інтэрнацыянальнай у ахоўнай зоне верхняга гораду. Тарноўскі піша: Упісаны ў рэгулярны асяродак верхняга гораду комплекс цалкам растае ў гарадской тканіне. Рацыя растае, распускаючы саму гэтую старую тканіну. Новы гатэль на рагу інтэрнацыянальнай і гарадскога валу будзе мець больш як 10 паверхаў. Прытым архітэктар заўважае, што рэальна а маштабу пабудовы ён не ведае сам. Другая адметнасць найноўшай архітэктуры ў Беларусі гэта спроба схаваць сваю творчую бездапаможнасць за бляскам модных матэрыялаў. Дастаткова зірнуць на сляпое зіхценне кубоў, Гэта пэўна адзін з э, чатырох-5 беларускіх банкаў. Набор творчых прыёмаў небагаты. Металічная дахоўка, акрылавыя фарбы, люстраное шкло прыхарошваюцца хрушчоўкі да палацу спорту белядолага палацу парку горка прыляпляюцца да будоўкі то тут то там на дамы нахлабучылі велізарных шыльдаў нечаканага прызначэння напрыклад падшылі кінотэатра аўрора вісіць выклікаючы усмешку шыльда клубу тытанік самым адметным будынкам апошняга часу стаў катедральны касцёл пра існаванне якога паспелі ўжо забыцца. На тле бажніцы вся астатняя фарматворчасць стала выглядаць часовай. Як новая агароджа Александраўскага скверу ля купалаўскага тэатру. Зборныя канструкцыі ангару, які будзе звацца вакзалам, нягеглыя далеткі з найноўшых матэрыялаў на старых дамах. Все гэтыя зробленыя без любові прэтэнцыёзныя падзелкі часовы я часовы стыль архітэктуры эпохі міжчасця вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей Дубавец. Сергей Харэўскі ахарактарызаваў сённяшнюю дзейнасць чалавека ў Мску як часовую, паводле стылю і духу архітэктары і рабочыя выканаўцы іхных плянаў гледзячы на ўладу ў краіне якая дыктуе тыя стыль і дух жыцця таксама выступаюць у ролі карыстальнікаў люблю не люблю горад тут не прыкладаецца калі любіш будзеш сто разоў сумнявацца перад тым як штосьці перабудоўваць перафарбоўваць або навешваць шыльду каб не разбурыць той вобраз што існуе ў тваёй душы А тут паўсюль кідаецца ў вочы адваротная адсутнасць сумневу, безагляднасць, а то і бяздумнасць. Старых мінчукоў, якія б перахоўвалі даўнія вобразы роднага гораду, засталося няшмат. Каб іхныя мемуары раскласці на даступныя для ўсіх папулярныя прадметы культу, таксама патрэбны покліч. Аднак найперш трэба перастаць быць карыстальнікамі, а стаць мінчукамі. Як Мабыць, гэта возьмецца з любові. Калі ўсё спецыфічна тутэйшае не будзе лічыцца набыткам адыёзных нацыяналістаў. А пакуль у Мянску немагчыма адрозніць мясцовага чалавека ад прыезжага. Ані вопраткай, ані хадою, ані вачыма, ані маўленнем жыхар Мску не адрозніваецца ад госця. Тым больш не адрозніш жыхароў розных раёнаў самога Мску. А самае галоўнае, гэтыя адрозненні не лічацца актуальнымі. Маўляў, навошта пра гэта ўсё ўвогуле казаць. І гэта яшчэ адна важная рыса менскага лета, прытупленая цікавасць да сутнасных і вельмі істотных рэчаў. Улада цэнтрычная нацыя нібы капіруе свайго прэзідэнта, які на кожны заклік задумацца сходу парыруе, а зачым? Напрыклад, сітуацыя з беларускай мовай ты што вы ўсё пра гэта але ж праблема ёсць ты няма ніякай праблемы не прыдумляць. гэта прыклад, тое самае згаданая любоў да Мску. Здавалася б вельмі істотныя рэчы, аж не. Пустое. Паспрабуйце запярэчыць. У Беларусі сёння адбываецца нічым не прыкрытая тотальная русіфікацыя, якой краіна не ведала ў самыя горшыя савецкія часы. Вам адкажуць, ну і што? Што ў гэтым кепскага? Займайцеся сваёй справай, не думаеце. Менавіта Я ад і да прачытаў свежы нумар газеты «Савецкая Беларусія», спрабуючы зразумець іхную рацыю. Проста не даў веры, што ўсё так брутальна і плоска. Мусіць жа быць у кіраўнічага рэжыму хоць які-небудзь свой погляд. І вось у памфлетным артыкуле пра апазіцыйныя прэзідэнцкія выбары знайшоў. Не чапайце, маўляў, гаспада, народ дайце спакой людскім душам. Чаму думаю я такое магчыма? Відавочныя рэчы не заўважаюцца, не адчуваюцца, не апратэстоўваюцца. Гэта ж калі разабрацца, людзі карыстальнікі аўтаматычна самі становяцца прадметам карыстання. І з тым самым поспехам, з якім мінчукі карыстаюцца менскам, а не жывуць у ім, прэзідэнт Лукашенко карыстаецца імі. Прычым вартых увагі мэтаў такое карыстання не відаць ні ў іх, ні ў яго. Можа быць, такое спрашчэнне яшчэ не дасягнула свае вяршыні, але тэндэнцыя відавочная. Зміцер Бартосік падвёў вынікі на шаніўскай акцыі дня без чужога слова, які праводзіцца ўжо восьмы месяц. Філіжанку кавы клі ласка не паняла. Я паўтараю гучна па складах. К-вы. Я не знаю, что это такое. Вот поэтому ты и простоишь за этим прилавком до самой смерти. Один кофе. Молодая продавщица поглядела на меня с такой крыўдай, что стала яе шкада. Хоць моўную дуэль проиграў я. Але больш за ўсё ўразіла тое, што ў гэтую кавярню ў цэнтры Менску за паўгода не наведваўся ніхто з нашых. Ніхто да мяне не растлумачыў пра філіжанку кавы. Можа, дата была не тая. Неўзабаве надыходзіць новы другі дзень новага месяца, чэрвеня. Ужо восьмага месяца стае пары, як наша ніва ініцыявала правядзенне дня без чужога слова. Я не думаю, што гэты дзень па моўнай насычанасці будзе нечым кардынальна адрознівацца ад папярэдніх сямі, у якія мне так і не ўдалося вытрымаць посту. Маці ізноў уключыць праграму сегоднічка і пераключыць на якую калыханку будзе нерэальна. І прачытаць народную волю, закрываючы вочы на чужыя літары, таксама не атрымаецца. Магчыма, толькі дзе-небудзь у метро ці на вуліцы я сустрэну якогось даўно не бачанага адзінаверца, і мы на якія пяць хвілін прыпадзем да гаючай крыніцы. Мне згадваецца, як упершыню патрапіўшы ў Маскву, я быў прыгаломшаны колькасцю людзей на вуліцах. як яны адзін аднаму не замінаюць а ты их просто не заўважай вучыў мяне тады бацька галоўнае трымай у полі зроку сваю мэту перасоўвацца ў натоўпе стала сапраўды лягчэй зараз штодня шпацыруючы праз расейскамоўны натоўп таксама можна яго не заўважаць але мэта ад гэтага бліжэйшую не становіцца а Выглядае, што для яе дасягнення трэба наадварот, як мага болей звяртаць на сябе ўвагу, замаўляць у сталоўках па-беларуску, спрачацца на людзях больш гучна, больш падрабязна паказваць дарогу, патрабуючы ў адказ менавіта дзякуй. Пытанне, ці загавораць беларускія людзі па-беларуску, вельмі падобнае на тое, ці ёсць жыццё па-за межамі нашай планеты. На кожнае з іх не можа быць пэўнага адказу цяжка ўявіць сябе іншапляэтніка. Але ці нашмат лягчэй намаляваць ва ўяўленні якога-небудзь барыгу ў БМВ, які з характэрнай для братвы інтанацыі крычыць у свой сотавік. З днём народзіна ў любая, Тры караты лічы ўжо ў цябе на мізенчыку. І хоць марсіяне пакуль далёка, а беларускія людзі тут, хто з іх апярэдзіць нашыя чаканні невядома. Нашых штомесячных высілкаў тут наўрад ці дастаткова. Але ўсё ж адну штуку для ажыўлення дня без чужога слова маю прапанаваць. У адрозненне ад папярэдніх гэты дзень мовы ўпершыню будзе цёплым. Ён пройдзе пры адчыненых вокнах. Выносьце свае магнітафоны і радыёпрымачы на падваконні, урубайце гук на ўсю моц. Хай млявае летняе паветра нарэшце напоўніцца нашымі пазыўнымі сігналамі. Зміцер Бартосік параўнаў сябе, які гаворыць на вуліцах Менску па-беларуску з марсіянінам. Уявіце сабе марсіяніна на праспекце скарыны. Па чым вы пазнаеце яго ў вулічным натоўпе. Скафандр або сіняя скура або трэцяе вока. Няўжо сапраўды гэтак выглядае беларускамоўны Зрэшты, калі падумаць пра рэакцыю, якую выкліча марсіянін, дык абодва выпадкі сыходзяцца. Гэта будзе страх або захапленне або абурэнне, толькі не абыякавасць. Беларуская мова таксама не выклікае абыякавасці. І гэта не дзіўна, бо сутыкаюцца два вымярэнні, у якіх важныя абсалютна розныя рэчы, розная мараль, досвед і ўяўленне пра будучыню заўважце, што дзе-небудзь у Польшчы або ў літве вашу беларускую гаворку могуць не зразумець, але звыклае да разнамоўя прапусцяць міма вушэй, як нешта звычайнае. У Менску інакш. Тут мы марсіяне. Акрамя менскіх фасадаў начальства і насельнікаў, якія ходзяць па вуліцах, адбылася яшчэ адна істотная перамена за фасадамі. Я зазірнуў у кнігарні колись гэта былі для нас культавыя установы. Абход кнігарняў недзе ў 80-е гады маладая інтэлігенцыя ўчыняла па адным і цэлымі групамі. Доўжыліся такія прамынады часам па некалькі гадзінаў. Ішлі ад кнігарні пісьменніка да светача, заходзячы ў цэнтральны або адваротным маршрутам. У часе абходу дзяліліся навінамі, дыскутавалі, зазіралі паміж іншым яшчэ і на тую славутую філіжанку кавы. Сёння нічога гэткага я ў Мску не знайшоў. І галоўнае, не знайшоў тых кнігарняў, якія колісь былі нашымі амаль што святынямі. Thank you. променад я пачаў з невялічкай кнігарні выдавецтва беларуская энцыкляпедыя. Калісьці сам гэты будынак выклікаў піятэт. Тут канцэнтравалася беларуская веда, розум нацыі. Тут працавалі мэтры гуманітарныя навукі. Сёння ў сыраватым памешканні энцыкляпедычнай кнігарні я знайшоў на паліцы пару тамоў новай 18-тамовай энцыкляпедыі, тлумачальны слоўнік і штосьці пра Чарнобыль. Гэтым беларуская тэматыка вычэрпваецца. Але далёка не вычэрпваецца асартымент. Асобны стэлаж займаюць выданні па акультызму і нетрадыцыйных рэлігіях. Асноўная ж маса кніг руска-праваслаўна-славянскай тэматыкі для дзяцей і для дарослых, рознага фармату і якасці. У наступных кнігарнях карціна паўтарылася. Рознакаляровыя фаліянты па отечественной історыі славеснасці і культуры затулілі сабой ўсё астатняе, у тым ліку і капітальна ўсохлыя палічкі з беларускімі кніжкамі. Цалкам знікла беларуская патрыятычная літаратура для дзяцей, якой у першыя гады незалежнасці было шмат усё роднае навязліва ператвараецца ў раднае. Але тотальная русіфікацыя не заўважаецца. А навошта пра гэта гаварыць і што ў гэтым кепскага? Міжволі падумаеш, што ці гэта ў цябе нешта з галавой ці ў іх. Расчараванне змяншаецца, калі выходзіш з кнігарні на вуліцу. Тут Менск, у якім пачынаецца лето ціхмана абнадзейвае цябе знаёмымі гукамі, пахамі і краявідамі. Калі ўлада часовая і парадкі часовыя, некалі ж усё гэта зменіцца, можа быць, нават гэтым летам, скажам 20 ліпеня. Ды нельга так жыць вечна, у розных плоскасцях, забраным для жыцця горадам і гаварыць з ім на розных мовах вы скажете, что так доўжыцца ўжо цэлую вечнасць. Можа быць, але горад ад гэта не змяніў сваю сутнасць. Ён цэлую вечнасць гаворыць па-беларуску. Няхай толькі сам з сабою. Паслухайце птушыныя спевы, шапаценне лісця, гоман дажджу. І вы ў гэтым пераканаецеся. Thank you. вострая брама,